вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці вострая брама атвор у нязвыклую глыб дзе неафіт пачувае сябе як на марсе ну а заўсёдні кутульных кавярняў прынамсі можа сядзець за ажурнымі кратамі шыб каву смакуючы і пазіраючы на шыльду насупраць, якая цямнее на муры, помніка вельмі далёкая архітэктуры і не стрываўшы міжволі ўздыхнуць даўніна. Вось праз гэты самы атвор вострыя брамы 5 гадоў пазіраем мы на тое, што адбывалася, адбываецца і адбудзецца у віленскім наваколлі у беларусі і свеце і нават на марсе Вострая брама сталася для нас прызмаю свайго беларускага традыцыйнага і ментальнага разумення самых розных з'яваў жыцця. За гэтыя пяць гадоў на што толькі не наводзілі мы свой перыскоп і хто толькі не рабіўся героем нашай перадачы. Калі ўсё гэта сабраць разам, дык атрымаецца цэлая энцыкляпедыя беларускага глядзення ў кантэксце нашай культуры і духоўнае прыроды. Але жыццё не спыняецца і сёння, хоць у нас ёсць усе падставы гаварыць пра гэтую перадачу, як пра ветэрана або калі хочаце рэлікт дыназаўра айчынных медыяў, гадоў для аўтарскай праграмы такого фармату сапраўды можа быць і зашмат. Тым не менш сённяшнюю перадачу мы зробім не толькі святочнай, але і рабочай. Адно што будзе гэта перадача шчыраванняў. Сёння мы будзем гаварыць пра літаратуру пра супольную мару беларускіх пісьменнікаў. Існуе стэрэатып, што кожны актор марыць сыграць гамлета. А ці ёсць такі самы стэрэатып у нашых літаратараў. Вось пра гэта і пойдзе размова з імі самымі. А пакуль усё ж некалькі словаў пра вострую браму гаворыць дырэктар беларускай службы радыё свабода александр лукашук я не ведаю жанравага вызначэння перадачы вострая брама сёння пасля пяцігадовую эфіры падыходзіць любою у тым ліку энцыкляпедыя незавершаная энцыкляпедыя няспыннага пошуку і адкрыццяў гэтая перадача ўспрымаецца многімі слухачамі і архітэктурна літаральна як храм У лістах падчас апытанняў аўдыторыі яны гавораць пра ўзнёслую музыку, якую няможна слухаць без пачуцця гонару за сваю радзіму сваю культуру. Поўная ўнутранага драматызму трэцяя сімфонія до мінор каміля сенсанса пасуе да той інтанацыі, у якой вядзецца размова пра беларускі кантэкст. Часам слухачы спрачаюцца з казаннямі, якія гучаць у вострай браме. І тады яны шлюць эмацыйныя лісты, у якіх не пагаджаюцца з ацэнкамі, аспрэчваюць высновы, палемізуюць з аўтарамі. Гэта азначае перш за ўсё, што перадача жывая і ўплывае на жыццё. На радыёвабода мы штодня пішам змест праграмаў па-ангельску, у тым ліку назвы перадачаў. Існуюць агульнапрынятыя пераклады назвы вострабрамскай царквы на ангельскую мову. Але мы пішам па-беларуску, лацінкай. Вострая брама, не перакладаецца. Ці дакладней не патрабуе перакладу. Александр Лукашук кажа, што вострая брама не патрабуе перакладу. Не магу з гэтым не пагадзіцца, бо гэта такі самы бренд, як кока-кола ці Rolls-Ройс. Іншая рэч, што бренд недастаткова раскручаны. Пра што сведчыць і апытанне на менскіх вуліцах мінакам прапанавалася сказаць ці ведаюць яны што такое вострая брама острая брама нет наверно а что афішировали вострая брама не ведаю не чую хоць ведаю гісторыю беларусі недрэнная на мой погляд але не сустракаў вельмі ведаю другія там помнікі касцёлу анны петра и павла універсітэт 16 стагоддзя башню гдеміна другія помнікі можа Брама? Не ведаю. Першы раз так. чую. Вострая брама это в Вильне знаходзіцца. Брама. Помнік архітэктурны. Там, па-моему, пагоня выява. Вострая э, это острая, а брама это ворота. Первый раз, честно говоря, слышим. Здесь э, возрастное. Если бы это было школьное что-то, может быть, хорошо у вас вспоминалось бы. С Вильнюсом что-то связано? Не ведаю. Это не у Вильни, а некий архитектурный помник. Там. Нечто связанное с христианским богом. Докладно, это с некой сторонкой белорусской истории, или... Але матка боская нейкі там астрабрамска ёсць ніколі не бачу мне здаецца там ёсць горад такі як у нас траецкае прадмесце вострая брама ну брама такая некалькі гэтых слупоў заточаных песня памятаю была у кого-то там соклаўвоішу ці што острая брама острая брама не чуў такой назвы ніколі чула брама вострая а што гэта не знаю но ну, гэта ў вільні знаходзіцца вострая брама э, вільня ж была беларускім горадам так значыць і вострая брама з'яўляецца святыней беларускай нацыянальнай духовнай святыні вострая брама гэта як бы уваход у старую частку горада вільні гэта месца вызначаецца паломніцтвам пастаянным як бачым выпадковыя людзі з менская вуліцы маюць прыблізнае ўяўленне пра нацыянальную святыню віленскую вострую браму шчодра апетую класычнай беларускай паэзіі на добры лад пра гэта кажуць і самі апытаныя а некалі няма сумневу так і будзе вострая брама з'явіцца ў школьным падручніку і тады колішняе ўяўленне беларусаў пра сваю мінушчыну свае культурныя каштоўнасці і сваю радзіму стануць так бы мовіць адэкватнымі а пакуль пакуль нават апытанне сярод будучых спецыялістаў на філялагічным і гістарычным факультэтах беларускага дзяржаўнага універсітэту мала чым адрозніваецца ад апытання вулічнага пра гэта сведчыць сюжэт падрыхтаваны севярынам квяткоўскім вострая брама гэта пароль паголь з французскай перакладаецца як слова Калі на пачатку 90-х я быў студэнтам, для мяне вострая брама стаяла ў адным шэрагу са словамі паролямі пагоня, вільня, караткевіч, свабода. Аднойчы знаёмая віленская паэтка сустрэла мяне на вострабрамскай вуліцы і пытаецца: "І вы прыехалі набірацца крывіцкага духу?" А я ездзіў у вільню, што выходныя да дзяўчыны і на піва да сяброў, якія і паказалі мне вострую браму. Тады яна сталася адным з маіх пароляў што такое вострая брама. З гэтым пытаннем я колькі дзён блукаў па менскіх ВНУ, кавярнях і клубах, там, куды схавалася студэнцтва ад раптоўных маразоў. Я не дзівіўся, калі чуў, не ведаю. Я шукаў станоўчых адказаў. Часцяком мае суразмоўцы імкнуліся прадэманстраваць веданне беларускай мовы. Што такое вострая брама? Острая врата, острый угол. Вострая брама код пароль, які адчыняе заслоны розных узроўняў. Вось людзі не адмахнуліся, а паспрабавалі перакласці. Наступны ўзровень верш Богдановича. Только в стежке Максима Богдановича я помню, больше ничего не помню. В э, погоне, по-моему, все. Некольки родков не могу сказать. Ну, браму святу его, яко на грозных конях. Я только что и ведаю, что из верша погоня там вспоминается острая брама. Вспомню острую браму святу и вояку на грозных конях. Але што канкрэтна што это за брама вы не ведаеце? Не канкрэтна не ведаю. Вядома, за час блуканняў я адшукаў і больш-менш абазнаных юнакоў. Это ворота Аушхас или Мединькай в Вильні. Там і знаходиться чудотворний образ. Я ж Бурановича так само відаю. Вострая брама. В Вильне это сама брама стоит, на какой погоня. Про її писав Максим Богданович. Вострая брама як символ э, білорусів, всей нации. У нас прям года така была була, але тепер вона в центрі знаходиться. Там образ, коли не помиляюсь, образ Божої Маті. Фактично, вона э, наша національна коштовністю. А ось менавіта чему коштовністю? На жаль, не перыяды. Чаму вострая брама нацыянальная каштоўнасць? Вострая брама гэта помнік у вільні. Помнік нашай культуры гэта помнік архітэктуры острая брама. Вось з'яўляецца сімвалам. Адзін з сімвалаў Беларусі. Брама гэта уваход можа ў нашу незалежнасць будучую таму і сімвал. Яшчэ адна дзяўчына з бел чырвона-белым значкам на курцы. Бустрая брама гэта по-моему у вельні ёсць ці то касцёл ці то не чакайце гэта выдавецтва літаратурнае якое выдаянось такіх э, пісьменнікаў як напрыклад Васіль быкаў на жаль больш не успомні. Вось жа адчынілася брама больш складанага ўзроўню. Дзяўчынка няўпэўненая, як выглядае архітэктурны помнік, але называе выдавецтва вострая брама. Цяперашнія студэнты ўжо не маюць колішняй магчымасці без перашкодаў з'ездзіць у вільню на выходныя. Але з-за новай літоўскай мяжы да іх даходзяць кнігі з сэры вострая брама. Пра тое сведчыць і нечаканы адказ другакурсніцы філфаку, схільнай, напэўна, да творчасці. Вострая брама, мне здаецца, што гэта драма нейкая, назва п'есы. Мне здаецца, што гэта можа жыццё вострая брама, таму што кожны чалавек павінен адкрыць нешта ў сваім жыцці. жыццё гэта засёды барацьба і тавайная острая, мне так здаецца. І нарэшце апошняя заслона, якую адкрывае пароль вострая брама. Сверджанні, што моладзь не слухае кароткія хвалі, праўдзівае толькі часткова. Вся проблема. Хіба на вашій радіо нема такої програми? Ну, я, на жаль, Радіо Свобода не слухаю, глушить. Я кляму бачу зараз. Вострі програми – це програма у Відні, колись мав назву. Кревська, Мєдінська. Є э, відомий образ. <laughs> Радіо Свобода є така передача. Доволі цікава програма. Слухаю по неділях. Змісер Бартосік, наприклад. Цікаві, такі актуальні теми. Подобається, послухати можна. Каб словы «вострая брама» сталіся паролем цэлай нацыі, патрэбная вельмі простая рэч. Трэба змяніць Рэспубліку Беларусь, каб зніклі перашкоды памежнага перасоўвання. І тады колішнія студэнты, што слухалі альбо чыталі, альбо штосьці чулі пра гэты назоў, узгадаюць пра ваякаў на грозных канях, а новыя студэнты рана ці позна прыйдуць да вострыя брамы. Словы севярына Квяткоўскага пра рана ці позна не варта разглядаць як выраз ружовага аптымізму. Думка зусім рацыянальная. Каласальныя духовныя скарбы беларушчыны, яе сімволіка, мова, літаратура у наш усё больш прагматычны час не могуць доўга пыліцца ў цёмным пакоі беларускай хаты. Гэта папросту нерацыянальна. Беларусы дафармоўваюцца як нацыя, яны ўсё больш асацыююць сябе з межамі і фарматам сваёй краіны. Яны ўсё больш масава выказваюцца за незалежнасць і еўрапейскую арыентацыю. І рана ці позна, апынуўшыся ў сваёй хаце поўнымі гаспадарамі, яны захочуць быць не горшымі за суседзяў і зазірнуць у той цёмны дзедаўскі пакой, дзе да часу схаваная разгадка таго, хто яны такія, адкуль узяліся і ў чым іхная моц. Аднак вернемся да нашае літаратурныя тэмы. Пасля стварэння ў Беларусі літаратурна-мастацкага голдынгу, пасля замены рэдакцыі ў нашых літаратурных часопісаў, пасля стварэння новых альтэрнатыўных часопісаў, пасля прэс-канферэнцыяў і пісьменніцкага з'езду, беларускія літаратары зноў сталі ў цэнтры ўвагі грамадства, прычым такой увагі, якой яны не адчувалі ўжо гадоў дзесяць якраз тое пакаленне што 10-15 гадоў назад выступала ў ролі пасіянарыяў і якое пасля зведала пэўную пярэрву сёння зноў выглядае найбольш прыкметна і актыўна перад тым як загаварыць з імі пра гамлета міцер бартосік які падрыхтаваў гэтае пытанне попрасіў пачаць з прыватнага клопату з прыватнай мары пытанне гучала так што ты марыш зрабіць як пісьменнік аказалася што амаль усё наше пасіянарнае пакаленне сёння піша раманы да прыкладу паэты філёзаф ігар бабкоў я не тое што мару а хацеў бы напісаць тры рамана першы роман я вот ужо як бы пішу сапраўдныя раманы такія містычна метафізічныя у якіх бы спрабаваў перадаць як бы той досвед вот, апошніх 15 я можа быць апошніх 200 гадоў які я так як бы адчуваю паэт празаік мастак і выдавец адам хлёбус таксама піша роман відаць у сваім пакаленні ён найбольш пладавіты літаратар і ў колькасці напісаных тэкстаў і кніжак можа саступіць толькі крыху старэйшаму ўладзіміру арлову Праўда, рамана ў глёбуса яшчэ няма. Раман напісаць ну, хутчэй дапісаць. Раней я пісаў пра дамавіку, зараз я пішу пра дом. Дом это тата, мама, брат, дачка, жонка. І я пішу партреты з натуры. Вот это моя мара. Як і ў Адама Глёбуса раманны настрой у празаіка Андрэя Федарэнкі. Увогуле як у пісьменніка для мяне былі вялікія ў свой час пляны самыя вялікія чым больш гадоў я жыву тым больш яны чамусьці змяншаюцца змяншаюцца і ты менш хочацца і дабіраемся да цяперашніх лякальных плянаў гэта скончыць раман які я пішу ўжо гадоў 10 я яго пішусь перапынкамі пакідаючы на дзіцячыя повесці час на апавяданне пасля зноў да яго вяртаюся вяртаюся вось а пояс нічые то пра якую некаторыя органы пісалі яна якраз планавалася як частка рамана я яе вымушаны быў адтуль вылучыць і у асобную аповесць аформіць але раман астаецца ён ідзе і я цяпер толькі ім жыву і хачу яго э, скончыць калі бог дасць я толькі на самым пачатку шляху хаця пішу 10 гадоў што гэта за пісанне і што я за пісьменнік гэта уже іншым меркаваць але вось так я Наагул яшчэ з часоў пачаткоўства у гэтым пакаленні вылучаліся дзве групы або плыні. Можна падзяліць іх на традыцыяналісцкую і наватарскую, можна на вясковую і гарадскую. Хоць это ўсё больш умоўны падзел, тым не менш для больш яснага бачання структуры заўважыў, што Уладзімир Сцяпан, як пісьменнік, нарадзіўся і стаўся ў асяроддзе Адама Глёбуса. Сцяпан некалькі гадоў не друкаваўся і цяпер пачаў супрацоўнічаць з часопісам дзеяслоў, які рэдагуе Барыс Пятровіч, што належыць хутчэй да традыцыяналісцкага кола. Я для сяяк для пісьменніка перспектывы не бачу. Пішу от проста і пішу. А як перспектыва мяне не цікавіць, які працэс у беларускай літаратуры. То мне не цікава. Я а, проста не... пішу. Мара ёсць мара вось якая простая проста я думаю такая як у любога нармальнага пісьменніка жыць з літаратуры пісаць тое што падабаецца за это атрымліваюць грошы і жыць вот зараз я так вот доўга-доўга не друкаваўся зараз вырашыў крыху падрукавацца ну не ведаю що з гэтага атрымаецца можа потым зноў жаданне друкавацца знікне вот як оно знікло мне у меня жаданне это не было на працягу гадоў 5 просто не хацелася друкавацца тотально просто вот ну, затяло і, і просто пісаў пісаў складаў а зараз ну нешта захацелася надрукавацца а можа это дзякуючы там петровичу які сказаў давай будем друкавацца так вот под, под бухторы у мяне не ведаю но у дзеяслове я буду друкавацца вот у другім ці ў трецім нумары гэта будзе аповесть апавяданні вершы ну, і рознае такое вот все што пісалася за апошнія гады сам барыс пятровович які заахвоціў у владимира сцяпана друкавацца ў сваім часопісе дзеяслоў пачуваецца як пісьменнік крыху разгубленым менавіта з за тых клопатаў якія зваліліся на яго разам з гэтым выданнем да разгону старога складу часопіса полымя пятровович працаваў там намеснікам галоўнага рэдактара цяжкае пытанне для мяне на сёння мяне адна мара хацелася б куда-нибудь съехать, сховаться, зникнуть, зашиться в какой-нибудь куточек, на безлюдный какой-нибудь в остров, сесть и оглядеться, одуматься, и писать, писать, писать. Что писать? Это уже не столько важно. За этот час столько всего назбиралось, столько накидов есть. Але весь час не хапает часу. Весь час э, житё э, ставить перед некими своими э, умовами, что остается только бегчи наперед, не спыняючыся не азіраючыся і чым болей сходзіць дзён начэй тым больш здаецца што увогуле вот гэтая цішыня спакой адзінота недасягальныя у першым нумары альтэрнатыўнага і недзяржаўнага часопіса дзеяслоў няма вершаў людкі сільновай але гэта не значыць што яны не з'явяцца ў наступных нумарах сама ж паэтка марыць пра прыгожую кніжку мару выдаць цудоўную кніжку на раскошнай паперы з надзвычайна прыгожымі ілюстрацыямі з тэкстам моих самых лепшых вершаў каб усе я шукалі па крамах каб усе пра яе гаварылі і каб я ведала што нарэшце я спраўдзілася як паэтэса яшчэ я мару каб ператварыць сваю кватэру ў прыгожы літаратурны салон абсталяваць яго так адмыслова але я Я б мяняла інтэр'еры ну прыкладна раз на год запрашаць сваіх сяброў і сяброў маіх сяброў і ворагаў маіх сяброў на цікавыя літаратурныя дыскусіі. Сучаснае будзе э, мяркую у нас музычнае афармленне хутчэй з дапамогай сучаснай тэхнікі. Хаця я вельмі люблю жывы гук. Магчыма, да нас будуць прыходзіцца музыканты і наколькі это магчыма ў нашай невялікай кватэры граць на живых э, инструментах. Поэткам до твару легкокрылость. Поэтам же часто уластивая категоричность, у тым лику и умарах. Виктор Шнип. Як літаратор хочу написать твор, каб все ахнули, сказали, такого не было и наврад ці калі ж будзе. А вось своеасаблівы літаратурны патрон Віктара Шніпа Леонид Галубович сваю паэзію завязаў на вузел і піша цяпер толькі нататкі ды рэфлексіі. Можа быць, таму ён ні пра што і не марыць. Я заўтрашняга дня, на жаль, свайго не ведаю. Вот мне учарашняе дарабіць. Людміла рублеўская мае вышэйшую літаратурную адукацыю. Яна піша вершы і крытычныя артыкулы заўважыў што сапраўды прафесійны падыход у гэтай справе стаў у беларусі вялікай рэдкасцю у людмілы ён введдзёны тады калі яна гаворыць пра свае літаратурныя мары ведаеце я не стаўлю перад сабой не такую канкрэтную планку вось даскочу ўсё сяго дасягнула калісьці калі я толькі пачынала неяк у многіх з майго пакалення быў кумерыт владимир краткевич калі гаварыць больш агульна мару зрабіць як мага больш як мага больш аддаць можа быць самае каштоўнае што ёсць для літаратара гэта быць упэўненым што калі-небудзь яго твор перачытаюць з тымі самымі пачуццямі з якімі ён нараджаўся а астатні як бог адпусціць нарэшце апошні запытаных алесь пашкевіч які на нядаўнім з'ездзе саюзу пісьменнікаў быў абраны старшынёй гэтай арганізацыі я думаю что сама менш на сёння у саюза беларускіх пісьменнікаў 501 мара колькі сяброў пісьменніцкай арганізацыі столькі мараў мары бываюць разнапланавыя рознаўзроўневыя калі гэта тычыцца толькі прафесійнай дзейнасці не плану грамадскага сацыяльнага там быццёвага на сёння наколькі я ведаю мары будзённыя выдаць кніжку і атрымаць гонарар каб можна было думаць пра кніжку наступную у маладзейшых і маладзейшыя мары у людзей больш вопытных сталых больш сталейшыя і мары мне здаецца у пісьменнікі беларускія больш сціплыя ў сваіх марах. Яны хоць і пачуваюцца спадкаемцамі і янкі купалы і Масіма Богдановича, але мне думаецца, што наіўна сёння будзе ім марыць ну, пра славу купалы славу Богдановича. Мары будзённыя на сёння агульная карціна ў гэтым апытанні атрымалася даволі стракатая, але слова раман прысутнічае ў ім настойліва і выразна. Беларускія літаратары тужаць па рамане. Нельга сказаць, што ў нас не пішацца і не выпускаецца тоўстых празаічных кніжак, але яны праходзяць амаль незаўважна. Гаворка ідзе пра з'яву ў літаратуры. Мабыць, самім літаратарам было б нясціпла сказаць, што яны хочуць напісаць культавую кнігу тую што сталася б знакам нашага часу і настольнай у цяперашняга пакалення таму гавораць пра раман перапынем на час гутарку з літаратарамі якія дзеляцца сваімі таямніцамі нібы падарункамі да пятых угодкаў перадачы вострая брама за гэтыя пяць гадоў істотнае месца ў нашай перадачы займала выяўленчае мастацтва апекаваўся гэтай тэмай мастацтвазнаўца сергій харыўскі прыблізна ў адзін час са з'яўленнем на радыё вострыя брамы на старонках газеты наша ніва пачалася публікацыя цыклю 100 твораў беларускага мастацтва два стагоддзя напісаўшы за гэты час палову з задуманага сергій харыўскі прыпыніўся і азірнуўся аказалася што не толькі мы але і нашыя ўяўленні перайшлі нейкую істотную часавую мяжу і мы ўсе апынуліся ў іншым стагоддзі адкуль усё ранейшае бачыцца крыху по іншаму я попрасіў сергея пашчыраваць пра тое што ён цяпер думае пра сваю мастацтвазнаўчую сэрыю як плануе карэктаваць спіс адабраных раней шэдэўраў і ці змяняецца агульны погляд на мастацтва на ганку эпохі што гучна звалася круглай лічбаю два стагоддзя засталіся дзве рэчы вінаватасць і ілюзія. Вінаватыя ці тыя, хто вінавацяць сябе, цэлыя нацыі, цэлыя сацыяльныя станы і паралельна цэлая плойма прафесійных ілюзіяністаў на розных кантынентах спрабуе растлумачыць, у чым ёсць каштоўнасць створаных імі ілюзіяў. Напрыклад, блізкай да жыцця альбо да тых самых масавых ілюзіяў, з якімі зжыліся ўжо пакаленні адна з гэткіх ілюзіяў моц мастацтва У мінулым двадцатым стагоддзе беларускае мастацтва мела шырокі спектр для самарэалізацыі прынамсі ўсе вялікія сусветныя стылі знайшлі ў нас сваё адлюстраванне сазанізм супрэматызм сацрэалізм сюррэалізм больш затое Беларусь і сама сталася калыскаю многіх сусветных класычных цяпер стыляў ад шагалаўскіх летуценяў да абсалютна прагматычных пошукаў савецкіх канструктывістаў але ці змяніла тое мастацтва дзякуючы сваёй моцы Беларусь азіраючы велізарны спектр нашага нацыянальнага дарогку мушу сказаць не ані сусветная вядомасць нашых мастакоў ані гвалтоўная праз падручнікі і манументы прапаганда мастацтва не пакінулі знакаў у беларускай сведомасці. Thank you. запытаць у людзей каго я наведу з беларускіх мастакоў і чым ты такія слаўныя адказы загадзя вядома часцяком даводіцца чуць такую трывіальнасць вялікі мастак а хто яго ведае выпадкова мінак не ведае беларускае мастацтва нават аўтару тых помнікаў што ён бачыць штодзень альбо ілюстрацыі ў падручніках на якіх узгадаваліся цэлыя генерацыі у мастацтве малаабазнаная і гуманітарная інтэлігенцыя. Вось тут адна з найвялікшых загадак. Што было не так? Магчыма, насамрэч беларусы нацыя паэту, а не мастакоў, накшталт літаратурных ірлянцаў. А мастакоўская нацыя галянцы, Рэмбра Тонгох, Мандрыян. Сапраўды можна сходу прыгадаць цэлы шэраг ірлянскіх літаратараў, балазе сямёра з іх лаўрэаты нобелеўскай прэміі. А вось ірлянскіх мастакоў трэба шукаць у даведніках. Гэтаксама як галянскіх літаратараў. Кожная нацыя абірае найбольш блізкія сабе шляхі самавыяўлення. Адныя выдатныя футбалісты у іншых добра атрымліваецца баскетбол. У перадачах вострая брама мы неаднойчы спрабавалі вызначыць такі рэестр для беларусаў. Няма сумневу, што ў агляднай перспектыве гэтай тэме канца няма. Што да мастацтва, дык Прычына яшчэ і ў тым, што да сёння мы так і не маем свайго падручніка беларускага мастацтва. Нават пры дапамозе тых шматтомных адмысловых выданняў, што ёсць, немагчыма дазнацца, напрыклад, пра лёс жывапісца каўроўска, самага вітнага нашага постімпрэсіяніста да ваенных часоў, альбо пра заходняя беларуская графіка крышчаноўска пра мастацтва заходняя беларусі наогул не выйшла ніводная кнігі. Вялікай ілюзіяй мінулага стагоддзя стала партыя выдання альбому ды перыёдыкаў, прысвечаных беларускаму мастацтву. Але яны не дадалі нікога да вузка кола публікі новых гледачоў часам вусцішна бывае ад самоты ў прасторнай зале палаца мастацтва. Спрабуючы запоўніць пустку да свайго праекту 100 твораў два стагоддзя я найперш абіраў тыя творы і тых творцаў, пра якіх было напісана замала альбо наагул нічого не напісалася па-беларуску. На гэта мае апаненты азываліся пытанням ці тыя творцы былі беларускімі і ці гэта ёсць насамрэч агульнай паза нацыянальнай каштоўнасцю маўляў рушчыц суцін ці дабужынскі у трунах бы перавярнуліся каб дазналіся пра тое што я адлучыў іх да беларушчыны але ў адрозне ад рэальнага жыцця мастацтва структураванае мастацтва дзеяць паводле законаў а не збегу акалічнасцю як жыццё і паводле тых мастацкіх законаў мастак непарыўна знітаваны з месцам свайго выхавання адукацыі і працы пабачаны імі тут колеры святло і плястыка краявіду перад вызначаюць ягоную творчасць каб э, сальвадор далі ці сікеерас нарадзіліся і ўзгадаваліся ў беларусі мы можа і не мелі такіх творцаў а з інша наша боку хто не пазнае візебская паветра ў шагала Сергій Харыўскі распавядае пра мастацтвазнаўчую серыю 100 беларускіх твораў 20 стагоддзя, якую ён стварае на працягу ўжо больш чым 5 гадоў. Тыя, хто сачыў за публікацыямі гэтай серыі ў нашай ніве, зачакаліся працягу. Аўтар разважае і пераацэньвае зробленае. Што праўда, я перабольшыў дадаўшы да спісу беларускіх шэдэўраў рэчы антокальска і рэпіна помнік кацярыне другое што зрабіў першы з іх у вільні безумоўна варты ўвагі ў кантэксце беларускай гісторыі і літаратуры але ён не быў ні вынікам ні працягам нашай традыцыі рунаш як і партрэт беларуска селяніна напісаны рэпіным гэтыя два творы яскравы прыклад каліяльнага стылю часоў імперыі тэма цікавая але не датычная да беларускасці Адзін з заснавальнікаў класычнага мастацтвазнаўства Уолтер Петтер заўважыў, што ўсе віды мастацтва імкнуцца да таго, каб у іх гучала музыка. Прыгожы вобраз. Заплюшчы вочы і спрабую пачуць музыку азгура савійскага кішчынкі. Маршы, не, не маршы. Камерны аркестр з той самай скрыпачкай, не, Але пэўна, гучыць нешта да болю знаёмае са свету колішніх ілюзій. вялікая нізка палотна Михала Савіцкага, лічбы на сэрцы, што аздабляе цяпер музей вялікай айчыннай вайны, была створаная пад эклектычным уплывам самых розных кшталтаў. Савіцкі, напэўна, быў перакананы, што альбомы капіталістычна далі альбо мексіканскіх муралістаў не патрапіць у рукі нашых мастакоў. Нічога з цыклю лічбаў не ўвозіў спіс твораў два стагоддзя. Бо дзіўна параўноўваць савіцкага здалі альбо лічыць ягоны аўтапартэт у канцлягернай уніформе парадным. Неяк на маё пытанне, якім мусіць быць найноўшае выяўленчае мастацтва, беларуская мастачка з Канады Івонка Сурвіла адказала, што выяўленчае мастацтва перадусім мусіць быць выяўленчым. То бок выказваць пэўныя ідэі візуальнымі сродкамі. У іншым разе мастацтва пераўтвараецца ў дэкор. Тое ж самае, але неўдыпламатычныя балонцы мне сказаў і Лёнік Тарасевіч. Ідэі, калі яны не ёсць уласным прадуктам, запазычаныя альбо прыстасаваныя, нават пры ўсім таленце ілюзіяніста трапляюць у нішто. Самыя лепшыя творы таго ж савіцкага ці кішынкі гэта тое, што яны вычувалі насамрэч. У нашу гісторыю войдуць тыя іх карціны, што былі прысвечаныя таму побыту у якім яны жылі напрыклад хлябы савіцка альбо маці кішчынкі тыя рэчы дзе яны адчувалі адказнасць цікавасць мастацтва знаўцаў кшталта мяне палягае ў тым каб даць усяму гэтаму вышэй зробленаму выслаўленаму працытаванаму адпаведнае асвятленне і барані бог памыліцца бо з прычыны тае самыя правіны я не маю цяпер ілюзію Дай бог, каб і чытачы не мелі ілюзіяў наконт працягу мастацтвазнаўчай серыі Сергея Харыўска 100 твораў беларускага мастацтва два стагоддзя. Сергей абяцае неўзабаве аднавіць публікацыі. Такім чынам мы набліжаемся да кульмінацыі сённяшніх пятых угодкаў вострыя брамы. Гэта супольная мара беларускіх літаратараў майго пакалення, такая як у артыстаў сыграць гамлета які ён гамлет беларускіх інжынераў чалавечых душ у прачыню адразу таемны кантэкст гэтага пытання. Рэч у тым, што ў беларусаў найбольш адэкватнымі выразнікамі запаветных памкненняў былі і ёсць літаратары. Нехта нават трапна заўважыў, што беларусы як нацыя вычыталі сябе ў кніжках. А калі так, дык паводле законаў лёгікі пісьменнікі скажуць нам пра тое, чаго і ад іх чакаюць іхныя чытачы, а можа быць, гэта будзе куток жаданняў усіх беларусаў. Так ці інакш паспрабуем. Найбольш асцярожны ў меркаваннях, як яму тое і належыць новы старшыня саюзу пісьменнікаў алесь пашкевіч. Калі шчыра хочацца напісаць незвычайную рэч, дзе гісторыя і наш сённяшні дзень будуць пераплецены і знітаваны. Ёсць назва гэтай рэчы, ёсць задумы, ёсць своеасаблівы план, але зноў жа падкрэсліваю мара новай кніжкі і часу на яе напісанне мару пра вольны спакойны шчаслівы час адам глёбус засцерагае беларускіх пісьменнікаў ад безагляднага пераемніцтва чужых узораў такая планка ёсць ва ўсіх як кожны там вайсковец хоча быць наполеонам як кожны мастак марыць стаць у пэўным узросце леонардо да вінчы так ёсць пісьменнікі якія хочуць быць Стивеном Кингом. Вот на сегодняшний день уявление про суперписьменника – это образ Стивена Кинга. И он вельми распаусюджен. Я лечу, что это хвороба. При этом она вельми небеспечная хвороба. Я назирал вот за мастаками шмат, как вот люди и талиновитые, издатные, например, захоплялись некой особой в мастатстве – вельмі папулярная там напрыклад леонардо да вінча і чалавек малюе козачак малюе звычайна як усе і раптам з'яўляецца подпіс леонардо да вінчи маім выдавецтве я ведаю што калі пісьменнік загаворвае пара сцівена кінга то это вельмі небяспечная з'ява трэба з ім вельмі акуратна вельмі тактоўна абыходзіцца артыст марыць сыграць на сцэне гамлета увасобіць гэты вобраз так вось это все вельмі патрэбна калі ты вучишься пакуль ты вучишься ты можешь быть и леонардо да винчи и виктора вазарелли там и микеланджело и рафаэля померить на сябе примерить 125 кашуль ну вот что самое вялікае у леонардо да винчи я примерился не я не леонардо да винчи и на ўзроўні вучобы там написать под пушкина написать под янку купалу это нормальное академічное задание вывучыць маналог гамлет это нормальное акадэмічнае задание любого артыста іншая справа что можна маніякальна бесконца вучыць это адзін і той же маналог і зацыкліцца на ігар бабкоў сумняецца ў самой пастаноўцы пытання пра супольную мару немагчыма казаць пра ўсіх беларускіх пісьменнікаў як бы пра такую агульную масу там шэрую ці наадварот бліскучую паколькі у у беларускім грамадстве тое місце пачэсна цэнтральнае місце культурнага героя якое раней належала па праву беларускаму пісьменніку па чарзе пачалі займаць вялікі журналіст а потым вялікі паліттэхнолог ці вялікі менеджер арганізатар падзея размеркавальнік грошай то хутчэй за ўсё гэтая мара не тое што не знікла а вот яна як бы стала метафізічна яна цяпер размяшчаецца паза рэальнасць ёсць літаратары разумеюць што могуць штосьці зрабіць істотнага але пры гэтым яны разумеюць што ў сістэме культуры в сістэме грамадства гэта істотнае не тое што не будзе пачутае а можа быць не будзе існавацьвогуле як істотна Андрэй федарэнка таксама аспрэчвае самое паняцце супольныя мары маўляў шмат залежыць ад масштабу і спецыфікі таленту некалькі апошніх гадоў з кім я не гаварыў і за чаркай і без шаркі у іх сапраўды памяншаецца апошні крытэрый які павінен быць самы высокі ну калі не хадзіць вакол ды каля адзін раз па п'яне сказаў я свайму самому блізкаму сябру вядомаму пісьменніку хачу атрымаць нобелёўскую прэмію на мяне паглядзеў як на страшная прыдурка і сказаў што гэта не модна цяпер хто цяпер атрымоўваў гэтыя прэміі ты што паглядзі пісьменнік які перад сабою ставіць мэту атрымаць у літаратуры нобелевскую прэмію ён для мяне сказаў мой сябр чалавек кончаны словом ён мяне змяшаў з зямлёю я сам сабе здаўся маленькім сціпленькім дохленькім тое самае і у тэатралаў сыграць гамлета можа быць гэта не зусім тое можна сказаць э, кушаць подана і гэта будзе лепшым слабы гамлет моцная кушаць подана лепш чым слабы гамлет падобную думку пра тое што кожнаму сваё выказвае і людміла рублеўская кожнага ёсць свая мерка найвышэйшых дасягненняў можна вядома арыентавацца і на таго ж владимира краткевіна богдановича ну не ведаю у кагосьці такая мерка можа анатоль сыс але мне здаецца што ёсць як бы меркі скажем у вот то, что у своем районе вот был шматтаражцы надруковали ты перш, тогда значит вот Украине у коли белорусской литературы. Так, але ж это все вот только колы, далее идет кола, там, скажем, сусветной, сучасной литературы. Але это кола, оно, знову таки, обмежеванное полным часом. И так само это не кончатковый выник и не высшейшая планка. Мне здаецца, што творца пісьменнік павінен рахункавацца толькі сам сабою. Э, Таму што толькі чалавек э, скажем рамеснік у сабе ўпэўнены, а творца это самагрыз Барыс Пятровіч падазрае, што супольная мара беларускіх пісьменнікаў ужо здзейснілася. Я думаю, больш актуальна для пісьменнікаў для літаратараў было б напісаць гамлет, а не сыграць гамлет. Але згадваючы свае студэнцкія гады, памятаю, у нас на курсе было некалькі чалавек, якія пісалі прозу, пісалі вершы. Мы часта збіраліся, чыталі свае творы, абмяркоўвалі напісанае. І адзін з нас, володя сотнікаў, неяк падлічыў колькі гадоў было льву толстому калі напісаў вайну і мір і праз колькі гадоў пасля айчыннай вайны з наполеонам ён нарадзіўся і улічваючы вопыт толстога удзелу ў вайне севастополі сказаў што нашее пакаленне таксама павінна напісаць сваю вайну і мір потому что мы народились приблизно такую же колькость годов после Великой Чинной войны. Мы маем досвид Афганской войны, наше поколение. И тому все равно нас повинен заявиться человек, который напишет «Войну и мир», тем мы повинны написать это. Я гляжу, сыходят с ножа годы, мы стареем, отдаляемся от их юнацких маров, Але так и не зявіўся чалавек, які б напісаў бы гэтую вайну і мір. Можа быць, сёння не маю патрэбы ў такіх маштабных, такіх вялікіх творах. Бо тады яшчэ мы таксама жартавалі між сабой, перафразуючы радок вядомай песні, мы рождены, чтоб кафку сделать былью. думаллі пра трошки іншую літаратуру. Не пра літаратуру тастолкска накірунка, а хутчэй пра літаратуру мадэрновую альбо новую ўвогуле. Такось на сёння можна сказаць, што в прынцыпе гэтая мара своеасаблівая такая ці задача, якая стаяла перад нашим пакаленнем збылася. І кафка стаў былью не толькі ў літаратуры, але і ў жыцці мара ўладзіміра сцяпана як мне здаецца магла б спадабацца ці не кожнаму беларускаму чалавеку не толькі пісьменніку я думаю что у беларускіх пісьменнікаў такая мара ёсць але я этой мары не ведаю і мяне іх мары не цікавяць і думаю что яны будуць супадаць з маёй марай это пісаць тое что падабаецца і каб за гэта яшчэ плацілі грошы хоць я разумею як нармальны чалавек что такога просто ў жыцці не бывае вот это мара И она не может здесьниться. А ле это так вот. Нет, нет такого хотелося. Самая палітызаваная мара ў сённяшняга рэдактара газеты літаратура і мастацтва Віктара Шніпа няма сумневу што з ёй згодныя ўсе нашы літаратары але менавіта з за гэта пакінулі яе за рамкамі сваіх адказаў літаратар паводле вызначэння імкнецца быць арыгінальным ёсць супольная мара каб беларусь была незалежная вось уся мара ва ўсіх у гэтым відаць усе аднолькавыя з нас а на другім месцы ўжо творы бо калі не будзе беларусі не будзе каб вы нашы творы быць патрэбныя і той твор які я хочу напісаць леонид галубович кажа пра песняра але удакладняе што сябе ў гэтай ролі не бачыць сыграць ролю гамлята ці пераводзячы на нашы беларускія рэйкі песняра 21 стагоддзя ян крупала колас там ну нейкім чынам далічым сюды богдановича Ну вось сённяшні адзін з іх э, спрабаваў сыграць ролю Анатоль Сыс, вось бачым, што за тая <laughs> роля атрымалася, да? Карыкатура, можна сказаць. Хаця вось драматычная калізія яго лёсу сёння здаецца да канца не расшыфраваная, а паэзія і месца яе не вызначанае. На думку маю, то есть Галубовіча, это высокая кшталту паэзія, якая зойме сваё пачаснае месца. А сам я ну, ні, ніякай такой ролі не хацеў бы іграць. Я б хацеў бы як бы некую такую подсобную такую ролю сыграць якая дапамагла вот таким творцам якія мараць сыграць ролю песняра падштурхнуць іх быць ім педэсталам я палічыў бы это за гонар нарэшце людка сильнова вырашыла сказаць за ўсіх мяркую адказ на гэта пытанне ляжыць на паверхні мне здаецца што усе беларускія пісьменнікі ну, мы так выхаваныя мараць стаць народнымі пісьменнікамі гэта вот быць народным пісьменнікам сымоном музыкам цішэкім міфічным песняром які кліча за сабой народ і ведзе да шчасця гэта ёсць мара навялікшая мара беларускіх пісьменнікаў іх не гамлет Такім чынам гамлет беларускіх літаратараў гэта сымон музыка Людка сельнова падкрэсліла што мы так выхаваныя Менавіта такі стэрэатып песняра даецца беларусам яшчэ ў школе такі стэрэатып адпавядае той ролі якую сыграла і грае сёння літаратура ўстанаўлення беларускай нацыі хіба кожны пачатковец не ўяўляе сябе хоць на імгненне янкам купалам ці максімам богдановичам і ў гэтым вялізнае адрозненне беларускай сітуацыі ад скажам літоўскай або польскай ці найлепей вядомай беларусам расейскай згадваю як гадоў 10 таму удзельнік сённяшняй перадачы адам глёбус у палеміцы з нейкім расійскім паэтам выказаў такі аргумент я у адной анталогіі з янкам купалам друкавацца буду а ты ў адной з пушкіным ніколі можна бачыць у гэтых словах завышаную самаацэнку але ўрэшце так і сталася ва ўкладзенай нілам гілевічам анталогіі беларускай паэзіі глёбус друкаваўся разам з янкам купалам гэты прыклад я прывёў дзеля таго каб самому пераканацца ў слушнасці падказаная людкай сільновай разгадкі гамлет беларускіх літаратараў гэта сымон музыка народны пясняр або калі хочаце янка купала з такой вось высновай з яшчэ адным пацверджаннем таго што беларусы нацыя паэтаў я завяршаю юбілейны адначасова чарговы выпуск перадачы пра беларускі культурны кантэкст слухайце вострую браму ідзіце да яе уваходце ў ейны отвор і вам адкрыецца мноства неразгаданых тайнаў беларушчыны яе гісторыі і культуры. Thank you.